Awit, Kabanata 83 Huwag kang manahimik, O Diyos, huwag kang magpabaya, ikaw ay kumilos. Hayun, ang kaaway nagsisipag-alsa at ang namumuhi kinakalaban ka. Sila'y nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng iyong iningatan. Ganito ang sabi ating papawiin ang kanilang bansay, ating lilipulin, upang ang Israel malimutan na rin. Nagkakaisang lahat, sila ay nagplano. Kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Ang lahi ni Edom at ang Ismailita, Moab at Agarenos, lahat nagkaisa. Ang Kebal at Amon, gayon din ang Pasya, Amalek at Tiro at ang Filistiya. Pati ang Asirya'y nakipagsabwatan sa lahi ni Lot nakipagtulungan. Mga bansang ito'y iyong parusahan tulad ng parusang ginawa sa Midian kay Jabit si Serang na lupig sa laban ng sa ilog Kison buhay, winakasan. Pinatay lahat at ang hukboy nawasak. Sa Endor, ang bangkay nila ay nagkalat. Yaong mga bantog nilang punong kawal kay Oreb at Zib iparis ang buhay. Lupigin mong lahat ang pinuno nila tulad ng sinapit ni Zebat Zalmuna sila ang nagsabing ang pastulan ng Diyos ay ating kamkamit, maging ating lubos. Ikalat mo silang parang alikabok, tulad ng dayami na tangay ng unos, tulad ng pagtupok ng apoy sa gubat ng ang kaburulay kubkob na ng ningas gayon mo habulin ng bagyong malakas. Ito ang gawin mo't ng silay masindak. Mga taong yaon, sana'y hiyain mo upang matutong maglingkod sa iyo. Lupigin mo sila't takuting lubusan. Lubos mong hiyain hanggang sa mamatay. Sana ikaw, Yahweh, kanilang mabatid ang tangit dakilang hari ng daigdig.